Je veux rappeler que le pont Saint-Esprit est fermé parce que la ville de Bayonne devait le fermer et faire des gros travaux. Horritara naidut, San Espiritu Zubia etxia izanen dela Bayonako herriko etxak obrak egin behar dituelako. Ez da trambusaren gatik etxia dela, koordinazio ona ukandugu trambusa eta zubiaren berritzea betan egiteko gizan. Écoutez, moi je vais vous dire, Entzun, nik egango dizuet, aterabideak proposatuak izanen dira, autobus presio merkeen adugu Akitania osoan eta Frantzian ere berdin, euro bat egunka. Horritara nahi dut, Bayonan hartzen bada autopistan gelun ateratzeko larogoi zentima direla eta miagitzen ateratzeko euro bat eta ogoi. Jendek, pentsatu behar dute hori. On une volonté, c'est d'aller rencontrer les ASF pour essayer de faire au mieux la gratuité. Asmoa dugu ASF autopistako erakundearekin elkartzeko autopista zati hau urririk lortzeko. Hola joan etorrien arintzeko bide bat sortuko ginuke, Bayona miagitze eta angelu artean. Helburua hori da, edo bestela presio palagoak lortzea. Et donc, il y a un challenge, c'est aller les rencontrer, discuter avec eux, voir si... Komplikatu izanen da, badakit, trambusa, sandizpituko obrak, baina denen onerako da. Je sais que ça va, ça va être compliqué, les travaux du trambus, la fermeture du pont Saint-Esprit, c'est un mal pour un bien.